اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولك الشكر على جميع آلائك أسبغ اللهم علي وعلى إخواني وأخواتي وأصدقائي وصدائقي نعمك الظاهرة والباطنة وفرج عنا الهم والغم وخلصنا من سجن انفسنا وهوانا ونجنا من شر ومن كيد ومن مكر اعدائنا وامنا من بلاء الدنيا وخزيها وعذاب الاخره وارض عنا وعن المجاهدين في سبيلك لتكون كلمه الله هي العليا Rabbim, celali veçhine layık şekilde bütün hamdler sana ve lütufta bulunduğun her türlü nimetlerden dolayı şükür de yine sanadır. Senden benim ve kadın erkek kardeşlerimin, arkadaşlarımın üzerine zahir batın nimetlerini sağanak sağanak yağdırmanı dileniyorum. Allah'ım bizlere her türlü endişe ve tasa karşısında fereç ve mahreç yollarını göster. Sürekli kötülüğü emredip duran nefislerimizin dar kafeslerinden ve hevalarımızın öldüren ağlarından bizi hala seyle. Biz çaresiz kullarını, bize düşmanlık besleyip duran kimselerin tuzak ve komplolarından muhafaza buyur. Bizleri, dünyanın her türlü cevrü cefasından, rezil rüsva bir duruma düşürmesinden ve ahiret azabından koru. Bizi ve hayatını ilahi kelimetullah'a adamış hizmet erlerini hoşnutluğunla şereflendir. Amin.